la bosono de Higgs. Ču vi pri kio temas? Ie la oca de aprilo du mil dudec quar forpasis unu el la plei brilae scincistoi en la mondo. La naudec quariara brita Nobel premiito Peter Higgs. Le malcovris la existon de particlo kiu completigas la galerion de subatomai corpuscloi, la bosono de Higgs. Tiu malcrovro estis annuncita en la iaro 2012, cae gi famigis tion zzienziston tra la mondo. Por tio, oni popularigis ancau la construon de la plei granda axelilo de particloi en la mondo, ie la costo de miliardoi da euroi. Li estis professoro en la Universitato de Edimburgo en Scotlando. Tamen, ciù ni, ordinare homoi, povas bone compreni pri cio temas, effective, cio estas la bosono de Higgs. Se oni raitas resumi, gi estis teoria el trovo cio conducis al explico pri la origino de la masso de subatomai particloi. Unu vorte pri la maniero kiel la materio farigas materio. Oni nomas gin la mechanismo de Higgs, sen kiu la materio ne existus concrete en la universo. Simpla maniero clarigi tion mechanismon estas imagi che la spazio estas ia campo Cie nagias corpuscloi, ciu cun sia quanto da maso. Citiu campo consistas el la bosonoi de Higgs. Cae ciam la aliei corpuscloi interagas con tiui bosonoi, tiam ili aciras sian concretan mason. Se tio ne ocasus, ne existus maso en la universo char tiu campo de Higgs trovides in la tuta universo, tia oni crom nomis la nove el trovitan particlon, la particlo de Dio. La teoria el trovo de Higgs povis esti fisice provita per la accelilo de corpuscloi supre menciita. Per gi, las cincistoi dum etta ono de secundo documentis gian veran existon. La grandega structuro situas en la limo inter Franzuio ca Svisuio, cent in sub la ter surfaco, cae consistas el tunnelo dudec sep kilometroin longa. Peter Higgs nascidis en districto de Newcastle, en Angluio. Lia patro estis ingeniero. Li mem frue interesigis pri matematico cae fisico, cae dum vive farigis esploristo in tiu campo. Lia magistra teso havis kiel temon la teorion pri ondumantae moleculoi. Alivorte, li grave contribuis al nia compreno pri la existo de materio, en la universo. Li ricevis plura in premion dum sia carriero. Curiose, che malgrau la crom nomo donita alla particlo el trovita de Higgs, particlo de Dio, li tamen versaine neniam interesigis pri religiae ideoi.